Naam, kuna aliyeuliza swali akasema, nimependa kuuliza kuhusu biashara na kiwango cha faida kinachokubalika katika Uislamu. Kisha akasema, kwa mfano nimenunua kitu mia, naweza kukiuza kwa faida kubwa kama elfu moja, yani zaidi ya mia tisa faida. Tayib, swala hili aliulizwa Sheikh Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi katika majibu yake Sheikh Ibn Baz akasema kuwa hakuna kiwango maalum hakuna kiwango maalum ambacho sheria imeweka katika biashara kuwa hii ndio faida hakuna kiwango maalum lakini napendeza kwa mwaminifu eh, kuwaonea huruma wenzake akaridhia kufaidika kidogo na wakafaidika kiwango kidogo kwa sababu ya kuwahurumia wenzake na kuwasaidia katika jambo la kheri kwa sababu mtume swalla salam anasema almuslimu akhu lmuslim mwislamu ndugu yake ni mwislamu kwa hiyo unapokuwa wenye mfanya biashara ukatia bei ndogo unakuwa unawarahisishia wenzako katika matumizi yao na vile vile Sheikh Ibn Baz akasema waman kana fi hajatin akhi kana Allahu fi hajatihi yule ambaye yuko katika haja ya ndugu yake Muislamu basi na Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa kwenye haja zake na kaulihi sallama kama alivyosema mtume sallama man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah yule ambaye atakayemfanyia wepesi ndugu yake eh? au atakayemfanyia eh, wepesi yule mwenye mazito basi Allah subhanahu wa ta'ala atamwekea wepesi na yeye katika hii dunia na akhira kwa hiyo wewe ni mfanyabiashara biashara eh? unauza baadhi ya vitu ukaviuza kwa bei ndogo ukaridhia kupata faida ndogo ili kumtilia wepesi yule mwenye uzito bila shaka na wewe Allah subhanahu wa ta'ala atakuwekea wepesi katika dunia na akhira kama alivyosema tena mtume sallallahu alaihi wasallama yassiru wala tuassiru rahisisheni na wala msiweke na wala msiweke uzito kwa hiyo rahisisheni wenzenu na wala msifai nini msiwekei uzito kwa hiyo kwa yule ambaye ame leta biashara zake akauzisha kwa, eh, kwa bei ndogo akaridhika kupata faida chache lakini ndugu zake wafaidike na wao pia huyu mtu anakuwa amefanya jambo lizuri sana lakini hata kama na hivyo sheria haikuweka kiwango maalum mtu anaweza akakamata biashara zake akauzisha bei kubwa kama anavyotaka yeye kama anavyotaka yeye lakini Sheikh Ibn Baz katika hili swali mwisho kajibu na kusema lakini ikiwa kama mtu labda atakuwa na biashara anaziuza mfano 50 au 40 lakini kwenye masoko mengine biashara hizo zinauziwa e, <clears throat> afwan mfano katika masoko mengine zinauziwa kama 30 hivyo ni mfano katua eh mathalan yeye anauza hamsini lakini kwenye masoko mengine biashara hizo zinauzwa franga au pesa 40 ni lazima mtu huyu awambie ukweli wale ambao wanakuja kumuuzia biashara hizo awambie mimi hapa ninauza hamsini lakini kwenye masoko mengine ni 40 kwa hiyo ukitaka wewe nunua kwangu au ukitaka naenda kwenye masoko mengine 40 kwa sababu kama kufanya hivi unakuwa umefanyia ghish wala ambao wanakuja kununua kwako kwa ni vizuri kama katika masoko mengine biashara mfano ni 40 huko unauza 50 uambie kwenye masoko mengine ni 40 lakini kwangu hapa ni 50 iko kama tatizo yako ni kununua hapa kwangu hamna tatizo kwa hiyo jambo hilo akawa amejibu hivyo na Sheikh Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi kwa hiyo hakuna kiwango maalum katika biashara eti Uislamu unaweka faida iwe kadha wa kadha la mtu yuko na khiari ya kuuza anavyotaka yeye yuko na khiari ya kuuza anavyotaka yeye lakini mbora ni yule ambaye anawapunguzia wenzake na kuwaondolea nini uzito naam katika suala hili nimependa kuweka faida nyingine na faida ambayo nimetaka kuweka kuna albay'u at-taqsit biashara hizi ni mfano mtu amekuja kanunua kitu kwako lakini akasema mimi nitakulipa baada ya nitachelewa, nitachelewa kidogo kukulipa nipe kitu fulani lakini nitakulipa mfano baada ya wiki moja au baada ya mwezi mmoja kisha yule mtu mwenye biashara zake akasema kwa sababu utachelewesha biashara zangu itabidi unizidishie jambo hili pako ikhtilafu ndani yake lakini kaul ambayo ina nguvu na kaulu rajih ni kuwa inajuzu na ambao wamejuzisha wakaleta kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala anasema illa an takuna tijaratan an taradhi minkum kwa hiyo watu wakiridhiana katika biashara akasema mimi nakupa lakini kwa sababu utachelewesha kunilipa utazidisha kwa ile bei ambayo nilikuwa nauza eh, nilikuwa nauza biashara hizi mfano nilikuwa nauza biashara hizi mia kisha wewe ukachukua ukasema utanilipa baada ya mwezi au baada ya wiki mbili nikasema meda mtu alipo umechelewa utanipa mia na ishirini hii inajuzu ikiwa kama mtaridhiana nyi wawili inajuzu kwa hiyo akikwambia mimi utanilipa mia na ishirini japokuwa bei yake ni mia kwa sababu ya taakhir umechelewesha kunilipa mimi swala hili wanaochona kusema kwa ina inajuzu inajuzu na wakaleta hadithi ya Amr ibn As vile vile napasisha jambo kama hili na almuhimu Mtume SAW anasema la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi hatoamini mmoja wenu hadi ampendee ndugu yake kile ambacho anajipendea yeye kwa hiyo ni vizuri kurahisishiana katika maisha ya dunia mwenzako anapokuja labda anahitaji jambo lolote kwako labda ni biashara anataka anunue kwako lakini hana pesa hana pesa za kununua hiyo biashara na kama mimi nitakulipa baada ya wiki mbili au wiki tatu usimzidishie mwachie japokuwa inajuzu kumzidishia hemkiridhiana na si katika riba si katika riba kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa ahala Allah al-bay'a wa harrama ar-riba Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha biashara na akaharamisha nini riba katika al baqara pia katika an nisa ikaja aya ambayo tumetangulia illa an takuna tijaratan an taradin minkum isipokuwa biashara ambavyo mmeridhiana nyinyi medamu mmeshakubaliana mimi kwa sababu utachelewesha biashara zangu hizi kwa kunilipa utazidisha utazidisha kwa hiyo hakizidisha mtu huyu inajuzu na si riba hiyo lakini muislamu mzuri yule ambaye anampendea mwenzake kile ambacho anajipendea mwenyewe kwa ni vizuri fanye nini um umkhafifishie muislamu mwenzako ama yoyote yule ambaye anakuja kununua kitu kwako mkhafifishie kutokana na maisha yaliyo gisi yalivyo pia mtume sallallahu akasema arrahimuna يرحمهم الرحمن والوطن يكون ينزاو بلا شك الله سبحانه وتعالى نيفيته رمية كيشا كسيما انتم يرحموا أهل الأرض يرحمكم الله أو يرحمكم من في السماء وهو رميين ولي أنبو أني وهو ولي أهل الأرض أني ونادام ومرفسان أرضين وهو بلا شك atakuhurumieni Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo ni vizuri muislamu anapokuwa mfanyabiashara mwenzake anakuja kumwomba mimi nataka ninunue kitu fulani kwako lakini nitakulipa baada ya wiki baada ya mwezi kama umemkubalia mpe kwa bei ile ile ambayo unauza na kama utampandishia hina tatizo lakini bora zaidi ni kumrahisishia ndugu yako naam ama na faida ya tatu ambayo naweza nikaleta katika swali hili kauli ambayo mtume anasema katika hadithi ya Abu Huraira wala la tahasadu wala tanajashu hii neno wala tanajashu wala msipandishiani bei hii kauli ya mtume sallama ina maana hii mimi ni mfanyabiashara na mwingine ni mfanya biashara sote tuna biashara moja tunaiuza bei moja mfano tunaweza sote bei ya hamsini mimi nimepata mteja anakuja kununua kwangu kisha yule mwenzangu ambaye tunafanya biashara naye akasikia kuwa nimepata mteja fulani kisha yeye akamwita yule mteja akamwambia sote tunauza kwa bei ya hamsini lakini mimi nitakupunguzia nikupe kwa arobaini njoo nunue kwangu ile mtume sallallahu alayhi wasallam amelikataza mtume amelikataza ikiwa mnafanya biashara mkoa wawili mmekubaliana bei ya elfu e, hamsini umoja akapata mteja akaenda kununua kwake asiji mwingine akamwambia njoo kwangu nitakupunguzia hii ndio ambayo mtume amefanya nini amekataza nadhani masala ni kama hayo lakini suala ni je kuna kiwango maalumu ambacho kimewekwa katika Uislamu ili yani faida ya ambayo mtu anaweza kufaidika kwayo la hakuna kiwango maalum ukitaka wewe mwenyewe biashara zako umezinunua sijui hamsini wewe unataka kuziuza huku elfu moja hamna tatizo ni kutaka kwako wewe na wala hoja ingia katika makosa yote yaje lakini ni vizuri kufanya nini kuwahafifishia ndugu zako ili na wenyewe wapate biashara hizo kwa urahisi نذان سؤال هيلي لمن يليوك والله تعالى أعلم